Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, June 2006. Luke, chapter 22. Ingisen de Iortiton Azimon, η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς ανέλωσιν αυτον, εφοβούν το γάρ των λαών. Ισήλτεν δε σατανάς εις Ιούδαν των καλουμένων Ισκαριωτήν, όντα εκ του αριθμού των δωδεκά. και απελτών συνελάλησιν της αρχιερεύσιν και στρατηγίστο πώς αυτής παραδό αυτον, και εχάρισαν και συνέθεντο αυτό αργύριον δούνε, και εξομολόγησιν και εζήτη ευκαιρίαν του παραδούνε αυτον ατερ όχλου αυτής. Ήλθεν δε γι' ημέρα των αζημών, γιατί τι έστε το Πάσχα, και απέστειλεν Πέτρον και Ιωάννην υπον, «Πορευτέντες, ετοιμάσατε ημίν το Πάσχα, ειν αφάγουμεν». Ide είπαν αυτό, που τέλεις ετοιμάσομεν, οδε είπεν αυτοίς, ιδού, εισελτών τον ημών εις την πόλην, συναντήσει άνθρωπος κραμιονίδατος βασταζόν. ακολουτίσατε αυτό εις την οικίαν ήσιν εις πορεύεται, και ρείτε το οικοδεσπότη της οικίας, λεγίσι διδάσκαλος, που εστιν το κατάλημα όπου το Πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω. Κακίνος ημιν δείξει ανάγκιον μεγα εστρωμένων, εκεί ετοιμάσατε. Απελτώντες δε ευρών κατός ηρίκη αυτής, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε εγένετο η ώρα, ανέπεσεν και οι Απόστολοι συναπτώ, και είπεν προς αυτούς, Επιτιμία επιτιμήσα τούτο το Πάσχα φαγήν με τιμον πρώτου με πατήν, λέγω γαριμήν ότι ου φάγω αυτό έως όπου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος ποτήριον, ευχαριστήσας, είπεν, Λάβετε τούτο και διαμερίσατε εις αυτούς. Λέγω γαριμήν, ομίπιο από τού νύν, από του γεννήματος της αμπέλου, έως σου η βασιλεία του τέλειου έλτη. Και λαβών άρτων, ευκαριστήσας, έκλασεν και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο έστιν το σώμα μου, το υπέρημον δεδομινον. Τούτο ποιήτη εις την ημίν ανάμνησιν. Και το ποτήριον ο Σάβτος μετά το διπνίσε, λέγον, τούτο το ποτήριον, η κενή διατήκη εν το αίματι μου, το υπέρημον εγχεινόμενον, πλην ιδού, η κύρ του παραδιδόντος με μέτη μου επί της τραπέζης, ότι ο βιός μεν του ανθρώπου κατά το ορισμένον πορεύεται, πλην ουέ του ανθρώπου εκείνο διου παραδιδότε, και αυτή το συνζητήν προς εαυτούς το τίσαραή εξ αυτών, ο τούτο μέλλον πράσιν γέννηται δε και φιλονικία εν αυτής, το τίς αυτον δοκί είναι μίζον, οδε είπεν αυτής, η βασιλής των εθνών κυριεύουσιν αυτον, και οι εξουσιάζοντες αυτον ευεργέτη καλούνται. Εμείς δε, ούκ ούτως, αλλο μίζον εν ημίν, γινέστο όσο νεότερος, και ο ηγούμενος όσο διάκονον. τις καρμίζον, ο ανακείμενος, ή ο διάκονον, ουκ ο ανακείμενος, εγώ δε εν μέσου ημών είμαι, όσο διάκονον, Ημίστε εστε η διαμεμενικότης με τιμού εν της πειρασμής μου, καγώ διατήτε με ημίν, κατός διατετόμοι ο πατήρ μου βασιλίαν, ή να εστίτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου, και κατήστε επί τρόνων τας δώδεκα φύλας κρίνοντες του Ισραήλ. Σίμων, Σίμων, ιδού, ο σατανάς εξητήσατο ημάς, του συνειάσεως των σύτων, εγώ δε εδεήθην περί σου, ή μη εκλείπει η πίστη σου, και σύ... Πότε επιστρέψας στήρισον τους αδελφούς σου. Ότε είπεν αυτό, Κύριε, μετά σου έτοιμος είμαι και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε. Ότε είπεν, λεγούσι Πέτρε, ουφωνήσι σήμερον αλέκτορ, έως τρεις με απαρνήσι ιδένε. Και είπεν αυτοίς, οτε απέστειλα ημάς ατέρ βαλαντίου και πύρας και υποδημάτων, μη την εις είδε είπαν ούτε νός υπεντε αυτής αλανίν ο έχων βαλάντιον αράτο ομοίως και πήραν, και ομοι έχων πολυσάτο το ημάτιον αυτού, και αγορασάτο μάχεραν, λέγω γαριμήν ότι τούτο το γεγραμμένον δι εν ημί, το και μετα ανόμον ελογίστη, και γαρ το περί μου τέλος έχει, είδε είπαν, Κύριε, ιδού, μάχερι ο δε δύο, ο δε είπεν αυτης, οι κανόνες την, και εξελτών επορεύτη κατά το έθος εις το όρος των ελαιών. Οικολούτησαν δε αυτό και οι ματιτέ. Γενόμενος δε επί του τόπου, είπεν αυτής, προσεύχεστε μη εισελτήν εις πειρασμόν, και αυτός απεσπάστη απ' αυτόν ο σιλί του βολήν, και τις τα γόνατα προσήφκε το λεγόν, πάτερ, η βούλη, παρένειν και τούτο το ποτήριον απ' μου, πλην μη το τέλημα μου, αλλά το σόν γινέστο όφτι δε αυτό άγγελος από του ουρανού εν ισχύον αυτον, και γενόμενος εν αγωνία, εκ τεν έστερον προσήφκετο, και γένετο ο υδρός αυτού ως η τρόμπι αίματος καταβαίνοντες επί την γην, και αναστάς από της προσευχής, ελτών προς τους μαθητάς, ευρεν κοιμωμένους αυτούς από της λύπης, και είπεν αυτής, «Τι κατεύδετε, αναστάντες προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν» Ετι αυτού λαλούντος ιδού, όκλος και ο λεγόμενος Ιούδας, εις τον δώδεκα προήρκετο αυτούς, και ίγγισεν το Ιησού φιλίσε αυτόν. Ιησούς τε είπεν αυτό, Ιούδα, φιλιματί τον βιών του ανθρώπου παραδίδος. Ιδόντες δε υπέρι το εσόμενον είπαν, Κύριε, είπα τάξομεν εν μαχαίρι, και επατάξεν εις της εξ του αρκυρέως των δούλων, και αφίλεν το ούς αυτού το δεξιόν. Αποκριτής δε ο Ιησούς είπεν, «Εάτε εως τούτου, και αψάμενος του οτίου, γιάσατο αυτον». Είπεν δε Ιησούς προς τους παργενωμένους επ' αυτον αρκιερείς και στρατηγούς του γιερού και πρεσβυτέρους, «Ως επιληστήν εξήλτατε με τά μαχαιρών και ξύλων, κατημεράν όντως μου με τιμών εν το γερό, ουκ τας κύρας επ' αλλά αυτή εστιν ημών η ώρα και η εξουσία του σκότους, Συλλαβώντες δε αυτόν, ηγαγόν, και εις ηγαγόν εις την οικίαν του αρκυριος. Ο δε Πέτρος οικολούτη μακρότεν, περιαψάντον δε πύρεν μέσω της αυλής και κατησάντον, εκάτητο ο Πέτρος μέσως αυτον. Ιδούσα δε αυτον πεδίσκη της κατήμινον προς το φως και απτενίσασα αυτό υπέν, και ούτως συν αυτό ειν. Όδε, ιερνίσα το λεγόν, ουκ είδα αυτον γίνε, και μετά βραχή έθρωσι τον αυτον εφή, και εσύ εξαπτώνει, ο δε Πέτρος εφή ανθρωπέ, ουκοινή, και διαστάσεις ως η ώρας μιας, αλλούς της τι λεγόν, επαλητίας και ούτως μεταυτούειν, και γαρ Γαλιλαίος εστίν, είπεν δε ο Πέτρος, ανθρωπέ, ουκίδα ο λέγεις, και παρακρίμα ετι λαλούντος αυτού, εφώνησεν αλέκτορ, και στραφής ο Κύριος ενέβλεψεν το Πέτρο και υπεμνίστη ο Πέτρος του ρήματος του Κυρίου, ως είπεν αυτό ότι πριν αλέκτορα φωνήσε σήμερον, απαρνή συμμετρής, και έξελτον έξω, εκλάβσιν πικρός. Και οι άνδρες οι συνέχοντος αυτον, ενεπεζόν αυτό, δερόντες, και περικαλύψαντες αυτον, επιρώτων λέγοντες, προφήτευσον, τις εστινόπες άσε, και έτρα πολλά βλασφημούντες έλεγον εις αυτον και ως εγενετο ημέρα, συνήκτη το πρεσβυτέριον του λαού, αρκιερίστε και γραμματής και απήγαγον αυτόν εις το συνεδρίον αυτόν, λέγοντις, «Είσαι ή ο Χριστός υπον ημίν, είπεν δε αυτής, εάν ημίν υπό, ου μη πιστεύσιτε, εάν δε ερωτήσω, ου μη αποκριθείτε, από του νύντε εστι ο βιός του ανθρώπου κατήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού, είπαν πάντες, σιούν ή ο βιός του Θεού, ο προς αυτούς εφή, ημίς λέγεται ότι εγώ ημί. Ήδε είπαν, τι έτι έχομεν μαρτυρίας κρυάν, αυτοί γαρικούσαμεν από του στόματος αυτού.